حدیث پنجم قال علیه الصلاه و السلام ایاک والحلوب حدیث حدیث ابو هريره هست رضی الله عنه حدیثش طولانی هست در صحیح مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم شب با ابوبکر عمر بیرون میره به بعد میبینه ابوبکر عمر رو بیرون میگه که چرا بیرون اومدی بعد به رسول میگن که گرسنگی بعد رسول هم قسم میخوره و انا والذی نفسی بید الا اخرجنی الذی اخرجکم من هم گرسنگی مرا بیرون آورده بعد پیش یک شخص انصاری میرن و همسرش هم ترحیم میکنه خوش آمد میگه بعد میگه فلانی کجاست بعد میگه که رفته آب بیاره و بعد دیگه حالا گفتم خواست که مثلا اون شخص این زب بکنه اون بوز شیرده شو بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش میگه یا کول حلو یعنی از باب تحریم نیست از باب تاکید بر اینکه پرهیز بکنه از اینکه اون بوز شیرده رو براشون زب بکنه بعد حالا بعد از ذکر بالاخره بوز دیگر رو بوز نری رو بعد براشون سر میزنه بعد میخورن و میپزن بعد أبو بكر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمي والذي نفسي بيده لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة هناك كباب خوران كباب خوران قش مخوران والذي نفسي بيده لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة إن نعيم نعمته از نعمته يسد رزق يمتزش سؤال خواهید أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم خونه بیرون نرفتید نیومدید ورد منزل نشدید مگر اینکه كه سير شديد خدا إن نعمة ربيتون رسول